Is it true what they say about how they uh, smoke a lot of, you know? Is it true what they say about how they? Uh, is it true what they say about how they uh, smoke a smoke a smoke a lot of lot of, you know? Well, biggity bang, boom, bam, my toy model. straší moji babičku jak třešně Zahulím si repuju já přesně vím, kde chceš mě Kouřím jako oheň a mám řízení jako ryba Palím jointy, piju fanta vodickýho piva Zákony, co smrdí jako sto let stará něva Jedna velká chyba, jeden velký nesmysl A nekoukej se na mě jako stránka ze starého časopisu Radši si nastavím mozek, mám tu palivo pro tvoji mysl Naplním si plíce, pak vydechnu kouř jako drak Podívej mi do očí se jak, leskne se mi zrak Budvarika joint, už je to tak Budvarika joint Budvarika joint Budvarika joint Budvarika joint Hraně se čekej, ty víš, mi mezak Tedy vem svůj hlas a jointem z praž směrnice Jak tedy jsem tvůj čas a Mám hlad jak pistol, různý klikl jako klákl, znám snad jen chápo, já nechci myslet na slev podání, hledám si podmínku, čím splním si přání, mám briglatýho Ježíše a svý kalhoty nízko, odpor krasismu a lásku víc blízko, v srdci nemám žádný schody, hledám jen bohy slova, mým rituálem je posílat jointa kola. tak nakoplil ten zvuk jako straně zásta, pak je napučíka mučí. doňka, Vezmu papírek, nadrolím super skonka Ubalím si brko tlustý jako prka Pak za chvíli mám hlavu jako tyker. Sedím úplně na káry Ve zkušebně na stropě jsou barevný čáry Víc se stará o náladu, kouř odhání komáry Kolem se válej cáry papíru Mám svoji víru do hlavy díru ti udělám Žádný problém, talent na to má. Jdu do trojky na dvanáctku, pak do dvojky na jedničku Spalem nějakou sedmnáctku a hurá do štěráku no ten podvar, ten mi leze do baráku, pak mi straší ve běži Ale je to jediný, co dokonale osvěží Já jsem disaster producent, který cesta delikvent Někdy parcha, někdy gentleman na peníze, my se stejně kožerem jako je medle lidstva, ale my i nepřítele milujeme thank you